1988 թվականի փետրվարյան իրադարձությունները ոչ հազվադեպ ներկայացվում են խեղաթյուրված, երբեմն չիմացության պատճառով, երբեմն միտումնավոր։ Ինչպես է դա եղել պատմում է Սլավիկ Արուշանյանը, մարդ, ով կանգնած էր Արցախյան շարժման ակունքներում եւ առանցքային դեր է ունեցել փետրվարին աշխարհը ցնցած իրադարձությունների գաղափարական նախապատրաստման ու կազմակերպման գործում։ Ամենաչարչարկվող հարցը, որ ասում են, որտեղից սկսվեց շարժումը, սպորտմենի մտածողության նման դե առաջինը մենք ինչ արինք, առաջինը այն ինչ արինք։ 30 տարի անցած ասում են ամենից սկսվեց հադրուտից, որ հետևալ 12-ին ժամը 3-ին առաջին հադրուտը հանրավարք եղել։ Կոմիտաս Դանիելը բարեբախտաբար արձանագրել է այդ փաստը, ասկերանում եղել է հետևալի 12-ին ժամը 11-ին։ Ժամերի հարցը։ Այդ օրը բոլոր տեղերը եղել է։ Ինչի է եղել հանրահավաքը։ Այս հրավրա չեն ուշադրություն դարձնում շատ կարևոր փաստեր կա, որոնք ուղակի խեղաթյուրումա կամ չի ներկայացնում։ Փետրվարյան շարժում արմատականորեն տարբերում է միջև այդ մեր բոլոր շարժումներից։ Մինչև այդ ստորագրահավաք էին կազմակերպում, առանձին ձեռնարկություններ, անհատներ, մշակույթի գործիչներ դիմում էին, որ վերադասում էր հարցերը լուծի։ Ես էլ էի հավատում, որ կլուծեն Իգոր Մուրադյանը ընդհանուր շարժումը ղեկավարում էր։ Ես էլ իրան հետ միասին այդ գործը արեց, անձամ գնացի Մոսկվա, հույս տվեցին, որ հարցը լուծելու են, որ գիտությունների ակադեմիային, պատմության ինստիտուտին հանձնարարված է տեղեկանք պատրաստել, որ այդ հարցը քննարկվի։ Բայց երբ որ եկանք, տեսանք դանդաղկոտություն են ցուցաբերում։ Սկսեցի կասկածել, որ ուղակի խափում են մեզ, որ առաջվա շարժումների նման նույնիսկ ձերբակալությունները, արտաքսումները սկսեն։ Տեսնելով, որ ստորագրահավաք արդյունք չի տալիս, հունվարի 29-ին Իգր Մուրադյանը ինձ հրավիրում է իրեն մոտ ասում է հիմա պիտի մենք մենակ ղեկավարների ստորագրություն հավաքենք։ Համոզեցի, որ դա հնարավոր չի։ Մեր ղեկավարները առանց Գևորգովի ոչ մեկը չի համարձակվի։ Չէ, ասեց անհան դեպս դա է մեր այսօրվա խնդիրը։ Համաձայնվեցի, ասեցի գնանք փորձենք։ Դե մեր շրջանի վրա վստահ եմ, որովհետև ես որ տարելի հիմնականում ղեկավարների ստորագրություն եմ տարել, քանակի վրա աշադրություն չեք դարձել։ Կարծեմ 147 ստորագրություն ա եղել։ Որոշեցինք Մարտունն օգնենք Նիկոլայ Երամիշյանը շոշ գյուղի կոմտեսության նախագահը, որ լավ հարաբերությունների մեջ էր Գևորգովի հետ, ասաց ես կարամ օգնեմ, որ Մարտինին գործին թառաչ են։ Գնացինք, չստացվեց, բարեբախտաբար չստացվեց։ Եթե քիչ ուշանար, հանգամանքներ կային, որ ամիջապես նպաստել են մեր շարժմանը, մենք կարող ուշանանք եւ չկարողանանք հասցնել դրան։ Համոզվեցի, որ Իգոր Մուրադյանի ասած ճանապարհը մեզ ոչ միտեղ չի կարող տանել, Դրա համար եկա մշակեցի որոշման նախագիծ հրճակագրի։ Հրճակագիրը նախկինում կար, ես իրենց համոզել եմ, որ հրճակագիրը չի աշխատելու, այդ հրճակագրում յուրաքանչյուր անհատ տանում են իբր ստորագրություն, անհատ հրճակում է Ղարաբաղը Հայաստանի միացած։ Ասեցի, այս վերջին տարիները բազմաթիվ այդպես հանրակրվեներ են հասկացրել։ Ժողովուրդը իներցիայով դրան սովոր է։ Ավելի լավ հանրակրվե անցկացնենք, Մինչև այդ ինչ որ լինում էր Իգոր Մուրադյան ասում էի հետո անում համոզվեցի որ ինքը բոլորովին անարակվեին կողմնակից չի դրա համար որոշեցի իրան չասենք Մշակեցինք որոշման նախագիծը 3 կետից բաղկացած, որ քննարկվել է ամբողջ հանրապետությունում ընդունվել է Եվ այդ որոշման նախագիծը ինչով է տարբերվում։ Որոշման առաջի կետով մենք ոչ թե խնդրել ենք Կենտկոմին, այլ Լեռնային Ղարաբաղը հրճակել ենք Հայաստանին միացած։ Ահա ամբողջ տարբերություն նախորդ բոլոր ստորագրությունների ու փետրվարի։ Փետրվարի 1-ից սկսվում էր ընդհանուր ժողովներ։ Որոշեցինք, որ այդ ժողովները համապատասխանեցնենք հաշվետու ժողովների հետ, պետական միջոցառման հետ, բայց խնդրեցինք, որ կամ միջոցառումից առաջ կամ միջոցառումից հետո առանձին ժողով եք անում առանձին արձանագրությամբ եւ որոշում ընդունում երկու կետով խնդրեցինք, որ այն ժամանակ ես իրաբանորեն այդքան լավ չի ուսումնասիրի հարցը, խնդրեցինք, որ մի հարցը քննարկեն եւ լուծեն։ Արդեն մենք հաստորեն հրճակել ենք, որ իրանք իրավական ձևակերպում տան եւ վերջում են հավաստայացրինք երրորդ կետով, որ մեր հարցը բխում է ԽՍՀՄ ժողովրդների բարեկամության եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացում արագացնելու շահերից։ Այդ ժամանակ էլ սոցիալ-տնտեսական զարգացման մասին Գարբաչովի հանրակրվի էր արել։ Ժողովները իր հետևից սկսեցին կայանալ, արդյունքները ապշեցուցիչ էր։ Երբ որ միասին քննարկում են, քվեարկում են, ուրիշ բան է, երբ որ առանձին մի թփի տակ, մի ծառի տակ կամ գախնի որոշումը ստորագրել է տալիս, այն էլ ոչ թե հրճակում, այլ խնդրագիր։ Ադրբեջանի կենկոմը տեսա, որ սա արդեն ստորագրահավաք չի, ստորագրահավաքի նկատմամբ նրանք արդեն իմունիտետ են ձեռք բերել։ Եվ նույնիսկ ստորագրահավաքը օգտագործում էին Ղարաբաղը հայաթափելու համար։ Ամեն անգամ առաջավոր մտավորականներին ձեռնակցությունների ղեկավարներին հանում են աշխատանքից, արտաքսում են, ով այդ մասին խոսում էր։ Այս անգամ բայց որոշեցին գալ անմիջապես խեղդել շարժումը։ Պատվիրակություն եկավ Կենտկոմի քարտուղարներից, Կենտկոմի ադմինիստրացիայի բաժնի վարիչ Ասադովը, Խորթայ միության Կենտկոմից Կանդրատևը, պատասխանատու աշխատողի կանավալու եւ ելի մի քանի օքի փետրվարի 11-ին երեկոյան գախնի որոշում են կայացնում, թե ինչ ուղղությամբ պիտի հարվածեն, որ կարողանան շարժումը կասեցնել։ Ուղղությունը ընտրված էր այսպես. կարևոր տեղեր հաշվի առնելով Ստեփանակերտ, Ասկերան, Մարտունի։ Հադրուտ եւ Մարտակերտ մեր տեղացի ղեկավարներին ուղարկեցին։ Առավոտյան եկա որոշ կազմակերպական գործեր արեցի, բայց ինձ համար ավելի կարևորը ասկերան, որովհետև անմիջապես պատասխանատու էի։ Զանգեցի Արկադի Կարապետյանին, տեսավ հələ քնածա։ Վայրը վերցրեց, ասեց, եթե կարևոր է վերկացնեմ։ Ասեց, հա, վերկացրու, կարևոր է։ Արդեն համարյա 840 ա եղել։ Ես մինչև որոշ բաներ արել եմ առանձին անհատների, ասել եմ, որ սա կարճ կոնկրետ եմ ասել, որտեղ ժամանակ չկար։ Այսօր ոչռումա Ղարաբաղի բախտը։ Առաջինը կայացավ Ստեփանակերտի ժողովը չհասցրին հանրահավաքանել։ Մարդիկ հավաքվեցին, բայց պահանջներ չդրեցին, այլ ուղակի հավաքվեցին տեսնեն ինչ է կատարում։ Մոտ 130 հոգի հետաքրասերներ հավաքեցին։ Վերջը հակահարված ստացան։ Հիմնականը մեղադրում էին Գևորգոյին, որ Գևորգովն ավեղավորը այսպես է ստացել, եթե փոխենք, այսպես չլինի։ Միակ առաջարկությունը, որ խելք մոտիներ, Ռադիկատ Հայանը առաջարկեց, որ հնարակվի անցկացնել հարցսկի քննարկման չդրեց, որոշումը վերջնական չներկայացրին, եկան ասկերան։ Ժամը 11-ին եկել են ասկերան, ես արդեն որոշ նախապատրաստական աշխատանք էի կատարել, որոշեցինք հակահարված տալ, բայց ոչ միայն ինտելիգենցիան, այլև ժողովուրդն էլ հավաքեցինք, առաջարկեցինք գալ շենքի մոտ, ու շրջկոմի եւ հանրահավաք անցկացնել։ Առաջի անգամ բարձրացվեց լոզունգ ռուսերեն մինչև այդ ոչ մեկի լոզուն չի բացահայտել ու ասում ա որ լոզուն կա եղել բան ա եղել հետագայի հարցերն ա եղել հնարավոր չի որ դա ճիշտ լինի որովհետև հանկարծակ է եկել նույնիսկ Կարապետյանը աշխատելով Մոսկվայի շենքի առաջարկում չի իմացել որ կանավալով այդպիսի պլան ա մշակել եկել են մեզ մոտ պետք է ժողով անեին գնային աղդան հացուտեին դեզ գնային մարտունի Կոմիտաս Դանելյանը ես ճակատագրին շատ շնորհակալ եմ, որ այդ նիստին ներկա եղել եւ ինքն էլ ելույթ ունեցել, զարմանալի հանդգնությամբ ելույթ ունեցել, նրանց անվանելով անպատասխանատու մարդիկ։ Պատկերացնում եք, կանավալու գժվել էր։ Ինչպես կարող ասма մեր կողքին նստել եւ խոսել մեր դեմ։ Նախագահությունում ա եղել նստած Շուշկոմի բյուրոյի անդամը։ Ասել են Ղարաբաղի հարցը չի քննարկվելու, բան ասեց ցուտ եք ասում։ Մի օր առաջ ասեց Սարուխանյանը եւ Գուրգեն Գաբրելյանը Զանգել են ինձ ասել են, որ կենտկոմը մեզ լավ ընդունել են, ասել են, որ հարցը ուսումնասիրելու է, անպայման քննարկվելու է, ինչի է մոլորության մեջ գցում մարդկանց, այդպես էլ ապաշխարը ասես։ Մի քանի ոքի ուրիշներ ելույթ ունեցան, վերջում ես էլ ներկայացրեցի այն 3 կետանոց նախագիծը, Ուզում էին գնային, բադարայի միջնագատ լուպոց Արմեն Ավանեսյանը կանգնեց, ասես ձեզ լսեցինք, իրանք դալիճի արձագանքներից հասկացան, որ չեն ընդունում իրանց ասած, ուզեցին դուրս գան գնան, Ավանեսյանը ասես ձեզ լսել ենք, հիմա դուք մեզ լսեք։ Եվ իհարկե պետք է այդ մարդկանց քաջությունը գնահատելու առաջի անգամ ոչ թե հենց Պողոսյանի կամ Հարությունյանի Վանբախշիևի չի դեմ են վերկենում խոսում, այլ Ադրբեջանի կենտկոմի քարտուղարի եւ սա ուրիշ բան է։ Մանավանդ կանավալու իր խոսքը ավարտել է այսպես, որ նույնիսկ գերմանական ֆաշիստները չկարողացան սեփ խրել երկու ժողովուրդների միջև եւ ոչ մեկն էլ չի կարող սեփ խրել։ Այդ օրը տեսան, որ пастоրեն ջախջախվեցին, չշարունակեցին ճանապարհը, Մարտունի չգնացին, հետ դարձան եկան Ստեփանակերտ։ Երեկոյան Վաչագան Գրիգորյանը ինձ հրավիրում է իր մոտ, ասում է լավ կլինի կոմիտասին ասես վաղը մարդկոմում բյուր անելու, չգա մասնակցել, որովհետև կանավալովը արդեն ալերգիա ունի կոմիտասի նկատմամբ։ Գնացի տուն ճաշեմ գնամ խմբագրություն, կոմիտասը զանգեց, ասեց Ստեփանակերտի ավտոտրանսպորտային ձեռնարկության կոլեկտիվը ժողովը գումարել է, արձանագրությունը բերել է, արի Տես, ես էլ գնացի, ասեցի, որ Գրիգորյան ասեց կենտկոմի քարտուղարներից երկու հոգել են եկել, այդ մյուսները կարծես քիչ է, եկել են եւ ուզում են վաղը հտավայ 13-ին ժամը 11-ին բյուրոների համատեղ նիստ գումարեն հակահարվածտան շարժմանը Իդեպ ասեմ, որ բյուրոների համատեղ նիստ ունեն դատապարտել 60-ական թվականների մեր 13 մտավորականներին եւ արդեն դա մշակված իրենց մոտ ծրագիր է ներվային վիճակում եք հայրում է անթասենյակում ասեցի այսպես է եղել որ Լենին ասելա վաղ ուշ կլինի կոմիտասը ուրիշ ձևյակ ասելա որ մյուս օր ուշ կլինի բայց Լենինը այդպես ասել որ վաղ ուշ կլինի որովհետև պետք է հենց այդ օրը ձեռնակես այն քայլերը որ պետք է այդպես էլ վարվեցինք Ավտոտրանսպորտային ձեռնարկության արմենության քարտուղար Վլադիմիր Մերքումյանին խնդրեցի վաղը իրենց կոլեկտիվով ներկայան հարաբարակ հանրահավաք անցկացնելու համար։ Միաժամանակ խնդրեցի, որ էլեկտրոգործարանում մեզ հետ միասին Մոսկվա եկած Քրիստափոր Խաչատրյան կար, նրան էլ ասի, որ իրենց կոլեկտիվը բերի մասնակցի։ Սոխորտեխնիկում ենթարկում էր մեր կոմերտնեությանը խնդրեցի, որ նրանց էլ ասի, որովհետև Հենրիխ Զախարյանի հետ պայմանավորվել է, որ մի օր հանրահավաք լինելու է, որ նախապատրաստական աշխատանքներ տանի փետրվարվեցին եմ իրեն ասել, որ նախապատրաստական աշխատանքներ տար։ Շատ եմ խոսում ոնց որ, բայց այնպեսի բաներ է, որ միջև հիմա խեղաթյուրում են, չեն ասում։ Չգիտեմ ինչի են խեղաթյուրում։ Շարժումը ոդք է կանգնեցել ոչ թե ստորագրավակ, այլ այն ժողովները ժողովները ուխտի նման մի բան է, որ մեր ժողովուրդը ուխտեց, որ սա Հայաստանն է եւ վերջ։ Հրճակում ենք Հայաստան։ Իբրև բոլորս չգիտենք, որ դա Հայաստանն է, բայց ժողովը ուրիշ էֆեկտ ունեցավ։ Ժողովը արդեն նորություն էր Ղարաբաղյան շարժման 65 տարիների պատմության մեջ նոր խոսք էր դա փաստորեն։ Եվ դա կարողացավ ժողովրդին ոտքի կանել։ Հայրենասեր տղաներ շատ կան։ Ես չեմ ուզում անհրամաս ասել, եկա այնտեղ ելույթ ունեցանք, 7 հոգի ընդամենը ելույթ ունեցել։ Պարզվել է, որ ուրիշները ելույթ ունեցողներ են եղել, բայց այդպիսի բան չեղավ։ Ելույթ ունեցողների անունները հայտնի է, քանի րոպե է եղել ընդհանուր տեղողությունը հայտնի է։ Լոզունգները դևել է Պադարայից, Ստեփանակերտի տղաները ասում են մենք էլ ենք լոզունգներ բերել, փաստը ունի, որ ապացուցում է, որ լոզունգները մենակ մի տեղից արել Միայն այդ օրվա հանրահավաքը նկարելա Պետրոսյան Վալերիկը իմ հանրահարությամբ։ Ընդեղ ընդամենը մեկ կարմիր շորից լոզունգ ա եղել, այն էլ Հենրիխ Զախարյանը եւ Ռադիկ Եսարյանը ասեցին, այսպեսի մի լոզունգ կա, լինենք ամենայն նորի ու առաջավորի արմատավորը մեր հեղափոխական կյանքում, կարելի է բերել, ասեցի հա։ Եվ մի ուրիշ լոզունգ էլ Նորագյուղի Վիտալի Պետրոսյանն ա գրել հայկական հողերի հայերին։ Մնացածը Իգոր Մուրյադյանի ուղարկած կարգախոսներն ա եղել Վատմանի մեծ ցի վրա գրած։ Առաջի հանրահավաքի պերիոդ ցույց են տալիս բոլորը համարյա կարմիր կտորն այդպեսի բան չի եղել միայն մի լոզունգ ա եղել առաջի հանրահավաքում կարմիր կտորի վրա գրած Վալերիկ որ նկարել ա քեսից խնդրել են որ գնա նկարների հանի ուղարկենք Իգոր Մուրադյանին գիտեի որ խեղաթյուրելու են նկարներից երևում ա որ հազարավոր մարդիկ են հետո լոզունգների խտությունից այս տրիբունայի կողմն է, տեսնում ես ցախ կողմից է։ Իրանք ասում են մենք եկել ենք պրոֆսոյուզի կողմից։ Լոզունգները երևում է որ այս կողմից է բաժանվել, որովհետև այս կողմը հատուկ է լոզունգներ է։ Եթե իրանք այս կողմից լոզունգ բաժանեն, այստեղ ավելի խիտ կլինի անձամբ ես եմ ասել փոխոտեխնիկումի երիտասարդներն են վերցրել լոզունգները այնը հենա ողջարոժ բադարայից ինքնաբերել լոզունգները ես խնդրել եմ գնացել ա բերել մենք դեռևս մինչև այդ փետրվարյան իրադարձությունները Պետք է մի հանրահավաք անենք, իգրը նախապատրաստել, բայց ստորագրավաքի մասնակիցների հանրահավաք։ Բայց այս հանրահավաքը արդեն հրճակագիր ընդունած մասնակիցների հանրահավաք ա եղել։ Հետո այնտեղ շատ մարդիկ ա եղել, ոսկի մենք չենք հրավերել, քանի որ գտնվում ա կենտրոնում, դա իրոք հրաշք էր։ Խորհրդային պատմության մեջ առաջի անգամ հանրահավաք ա կայացել, այն երկու ճանապարհով ինչքան մարդ ա եղել, բոլորը եկել են։ Նույնիսկ մեր վերին ենթաշրջանին հերախոսով չենք ասել։ Հիմա բարձումա որ մարտունեցիներ են ասել, հադրություններ են ասել, այդպիսի բան չի եղել։ Մեր վերին ենթաշրջանից Արտուշը Հարությունյանը ասել է, ես մասնակցել, ասեմ, բայց մենք ձեզ չենք ասել, ո՞նց ես մասնակցել։ Ասմագործով եկել է շարքերի մասնակցել են։ Շատերը կան գործով եկել են, քանի որ վախում էին, որ կարողա թույլ չտան, որ մտնենք հրաապարակ, հերախոսով ոչ մի բան չենք ասել։ Փետրվարի 12-ի երեկոյան։ Ամբողջ կազմակերպական աշխատանքը առավոտյան է կայացել Արգադի Կարապետյանին եւ Կարեն Արզումանյանին հրավիրել եմ Ասկերյան առավոտ ասել Արկադին սկզբից դիմադրում էր որ չէ խորտ չեն տալիս հետո բարձվել է ով չի խորտվել ամենայն դեպս ասեցի որ այսօր հանրահավաք չանենք հաշվի մեր ամբողջ նախորդ կատարած աշխատանքը ջուրն ավցում կոմիտաս Անյանի գրքում շատ բաներ կա կոնկրետ հետևայ 13-ի հանրահավաք եւ հանրահավաքի եւ ընդհանրապես ելույթներ հետագա մյուս հանրահավաքները եւ բյուրոյի նիստերում ելույթները Բանավոր բաներ են ասում, գտնում են, որ մեր շարժման ամենակարևոր օրը փետրվարի 22-ն է, սկիզբը 13-ն է, հասկանալ է, բայց ամենակարևոր օրը փետրվարի 22-ն է։ Եվ առաջի անգամ խորհրդային պատմության մեջ դենք շփրտեցինք, Քաբերի որոշումը դենք վերցնելու պաշտպանեցինք հայրենիքը։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի մայիսի 24-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։